Mărire să aducem cu toată iubirea lui Petru și Paul apostol slăviți. Ei sunt fondatorii bisericii Romei, părinți ai credinței și stâlp neclintiți. Petru și Paul, sfinți prea fericiți, cu îndurare să ne ocrotiți, Petru și Paul, sfinți prea fericiți, cu îndurare să ne ocrotiți.